Io influas malhonestain agoen. Homoi ofte agas malhoneste. Kiwi factorui influas la homan decidon agi malhoneste en iu circunstanzo? Ciu ce tio estas pure razia decido? Studoi montris che gi estas complexa psicologia fenomeno. Psicobiologo en Brasilo publicigis freshan curiosan studajon quio montris che la tempa proximetso al la recompenso cae pli longa tempo gis la annonzo de resultoi de agoi faciligas la plenumona de malhonestai agoi. Tempo, do, estas essentiae grava factoro inter multae aliae. La esploristo clarigis che scienzo de condutoi ne limigias al eticae au psicologiae traitoi de homoi relate malhonestetson, sed montras che homoi agas pli au malpli honeste depende de momentae situatioi, ciam ili devas fari decidoin. Estas practice ne eble calculi ciu in variajoin ciui povas influi decidon. Ne ciam ratio povas regi tiaen decidoin. La experimentoi estis faritei per la conlaborado de studentoi, ciui submetiges al virtuala ludo per jet Ili estis en tute cent ok ludantoi, virai cae inai. Ili dividigis ie du grupoi. En la unua grupo, oni analisis la eblezoin de malhonestai agoi, considerante la tempon gis la ricevo de la recompenso. Tuia, unu semaina, cae du semaina. De quin realoi post la geto de cuboi. En dua experimento, La ludanto e partoprenis egalan ludon, sed ili devis rapporti la resulto in tui. Post unu semaino, cae post tri semainoi. La recompenso alvenis post la concerna rapporto. Oni constatis mal honesta in agoin en la unua experimento nur en la grupo e kiui tui recevis la recompensoen cae post unu semaino. En la dua experimento, malhonestae agoi aperis pli ofte en ocasoi ciam la resultoi estis rapportitai du semainoen post la ago. La studo confirmis la informoin che homoi malhonestas pli ofte ciam ili estas lau tempe proximae al la recompenso. Aliforte, la tempo inter la ago cae la recompenso influas la honestetson de homoi. Ne temas nur pri curiosa experimento. Gi prilumas fenomenon quiu influas la sociion concerne corrupton, el in senton de fido manco, inter la homoi. Gi recte scuas la publicae cae privatae finanzoine. Por changi la sceneion montritan de facae internaziae centroi pri corrupto en la mondo, necessas compreni plibone la determinae factoroine cioi faras iun sozion pli au malpli honestema individuoi ne estas honestai au malhonestai honestai lau essenza traito, sed ili dependas de la situatio en quiu ili trovigas en la momento preni decidoin. Relate al citiu curiosa scienza studo, venas al onia capo la fama penso de Julio Cesaro. Alla edzino de Cesaro, Nesufficias esti honesta, si devas aspecti honesta.